questo laboratorio qui che per noi veramente molto, insomma, è stata una grande, grande cosa perché poter fare questo laboratorio qui è davvero un'opportunità un, un unica. Insomma. E quindi innanzitutto grazie. Noi siamo una piccola associazione di lingua e cultura basca che quasi tutti voi conoscete, ma intanto lo dico, e, e noi facciamo da 12 anni, facciamo eh, delle, dei corsi di lingua e di cultura basca, facciamo anche delle eh, tante iniziative culturali, una programmazione culturale costante. E, ehm, quest'anno erano già anni in cui noi dicevamo che sarebbe stato bello poter fare la sidra, il sidro, e, e, poi però sembrava una cosa quasi un po' difficile, invece quest'anno insomma, ci siamo messi un po' a lavorare più eh, concretamente ed eccoci qua a fare questa, questa prova. E per fare questo abbiamo invitato al nostro grandissimo amico Jacopo Arrecondo, lui è difficile spiegare in poche parole, lui è una persona che per esempio da 29 anni ha un programma ogni sabato mattina nella radio basca Euskadi Ratia in cui, di consultori in cui la gente gli chiede delle cose sulle piante, sui boschi, su qualsiasi cosa e, e, lui risponde, scrive ogni settimana un articolo sulla rivista Basca Arghia, sempre su piante, eccetera, quindi è una persona molto conosciuta e poi è anche un, uno dei grandi specialisti del, della sidra eh, nei Paesi Baschi. La sidra noi l'abbiamo chiamato, nella, nella comunicazione che abbiamo fatto dell'associazione, abbiamo chiamato la sidra, mentre qui si chiama il sidro, in realtà l'abbiamo fatto un po' apposta questa cosa perché da noi si dice la sidra e poi un po' il sidro effettivamente esiste anche in Italia, un po' di sidro si fa per un modo un po' diverso e quindi un po' per, eh, per differenziare questa, questo modo di fare l'abbiamo anche noi chiamato eh, la sidra. E, ehm, adesso durante questa giornata, adesso soltanto queste poche parole per fare l'introduzione e adesso poi insomma, ci metteremo a lavorare eh, facendo questa cosa qui. Oggi eh, non so se finiremo o meno, però insomma intanto ci daremo da, da fare. Ecco Iacova. Bueno, nik ez dut italianoa itzeiten, eta barkatuko jazue, itzultzapena bier deula. Baina eskerrik asko, konbiatzea hemen zuen artean eotea, eta... Grazie per l'invito. Aber, eh, zerbait eh, ikaste deu, danon artean. E vediamo se impariamo qualcosa tra tutti. Eh, bueno, sagardua sagartzuku hartzitua da edo fermentatua. E, la sidra, sagardua en euskera significa sagar e mela, e, ardo e vino. E quindi è una fermentazione, un, un, un fermentato fatto da, la mela. Hmm. I, bueno, tiene una tradición, bueno, dauka milaka urte da eh, egiten dala. Sono migliaia d'anni che si fa. Eh, adibidez Plinio Zarra, Erromatarra juntzanian eh, bere Erromako lurraldean geografia itea, quando Plinio il Vecchio è andato a fare insomma, la geografia della, del, insomma, del, territorio romano antico? E, eh, esantzun Euskaldunan handik gauza berezinetakoak ba, edate zutela vinus malis. Es, eh, eh, ha detto che, insomma, che, i baschi bevevano vinus malis, cioè un brutto vino. Vino de manzano. Ah, ah ma, no, malis, no, malis, come malis, ah, malis come... No, no, allora vino di mela, scusate, no, non malis, vino di malo. Eh, scusate, il, il mio latino volgare. le, le llamó la atención. ¿no? Él ha llamado, insomma. Mm. Orduan, eh, bueno, eh, sagardo egiteko be, sagar berezik erabiltzen dira. Eh, per far distinto si fanno, si usano delle mele un poco particolari. Eh, La sidra o sagardo, ez da egitea erdera segin. Bueno, no? Eh, voi preferite que lui parla directamente en español, que magari così non c'è bisogno di fare la traduzione, o... preferite che che si fa la traduzione passo a passo? Preferiamo il basco così. Ah, basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Basco. Zagardua, zagarra jateko, eh, zagarra baino importante bada, zagardua egitekoa. E, allora, più importante della mela, eh, non si usa la mela tanto per mangiare quanto la mela per fare. Perché leno ura ezintzan edan. Perché prima l'acqua non si poteva bere. Perché transmitia la peste, eta tabar. Trasmette la peste, eccetera. Orduan, eh, Euskal Herrien bakarrik zagardua edaten zan. Allora, nei paesi baschi si beva soltanto il sidro, la el, sidra. Umeak, eh, I bambini, denak, eh? e tutti. Eh, orduan, sagardua zan eh, mantentzen zuna, bueno, ba, edari bakarra. Eh, ni sidro era quindicola la única pedida. Ba, sorritan se on sagardua, sagardua eta gero aurrak eta emakumeak edateko urakin naztuta. Ah, epoitzera nei kaseri ostxo nei nei kanpaina quindicera le c'era la sidra e poi c'era un'altra sidra per bambini o beh, fu un coi si aggiungeva l'acqua. Orduan sagarduak uroi desinfektatzen. E allora il si e, la sidra disinfettava questa questa, quest'acqua. Eta adibidez, ba, Euskaldunak mundu guztin ibili dira itxasuan, eta bueno, ba, hori eh, possibile du Sagarduac. Eh, I Baschi sono stati in giro per il mondo molto ne, nelle navi, cioè come naviganti, e questo è stato possibile grazie al alla sidra. Ez dute inoiz eskorbutua sofritu. Cioè non hanno mai sofferto lo scorbuto. eh? porque beste marineruak, ba, genovesak, holandesak, eh, inglesak, frantzesak, espainolak... Li altri marina hai, holandes, i Eh? Erabiltzen zuten ardua, Bebeban ardua Vino, eh. eh? o, o, o no. destilado, no. El destilado del vino. Il destilado del vino. Porque eramaten zuten, eh, karo, zuk ardua eman behar ezu, eman birzu mila litro adibidez? baina destilatuta eramaten duzu eun litro. Allora, se devi portare il vino, devi portare per esempio mille litri, però se, se porti il distillato porti cento, insomma. Eta gero, eun horrekin, jutezian tokia, egiten zuten mila litro ur destila, eh, desinfectatu. E, e allora poi lì dove andavano cioè, eh, disinfettavano l'acqua altre, con, con, con quel distilato. Baina destilazioko prozesuan hile egiten da, ah, galtzen du vitaminak eta mineral. Ma nel processo di, destilla, di distillazione si, si, perde, quindi perdono le vitamine e i minerali. Baina Euskaldunak zagardoa eramaten zuten. Ma i baski portavano la sidra. Cuando mhm. eh, iban a, a, a Quebec o al norte de Noruega a pescar bacalao y Quando andavano a Quebec o quando andavano al nord della Norvegia a pescare le ballene. Eh, kontratutan jartzen zuen bakoitzaren, marinel bakoitzarentzako bi edo hiru litro sagardo eman bertzitula barkuak eguneko. E, nel contratto si diceva che proprio ogni marinaio aveva diritto proprio, eh, a due o tre litri di, eh, di sidra al giorno. Mm. Eh, Be, hori bakarrik zutelako edateko. E, e, ziren eh, eh, eh Moskortzen? Ez, perché egun guztian lanean. No, no, perché dice no, perché è leggero e poi lavoravano tutto il giorno. No, lavoravano tutto il giorno. E, eh, orduan, barkua jute zagardoz beteta, eta etortze bakalau, barrika hoietan, bakalaua gazzetan, edo balian grasakin beteta. E allora loro partivano con le botti nelle navi piene di sidra e poi tornavano con, eh, in quelle botti mettevano proprio il baccalà o il grasso di ballena proprio nella, nella botte della, della sidra. Orduan, zagardua izan duan, posibilitatu duna garapen eh, industriala, arrantza... Alora, el, el, el, sidro ha permesoko zi, si, la, industriale, la, anke la, la pesca... Hmm. Eh, eta sagardoa galtzen junda, e, kanpoko kultura sartzen jundan neurri. Eh, Ardua, eh, garagardua... la, sidra andata andata perdendosi la misura en cui sono entrate altre, altre culture de, che portavano la, la, la birra o il vino. Mm? mm. E, ala ere, gaur egun sagardua egiteko lareun sagar de baino gehiago daude. In questo momento ci sono più di 400 eh, eh, mm, varietà di mele per fare la, la sidra. Eta, bueno, hiru multzotan banatzen dira. Si divide in tre gruppi. Gozuak. E, dolci. E, garratzak edo aziduak. E, acidi. Eta mikatzak. E, aspre o mm, amari. Eta orduan, e, hiru multzuak nola nastutzen dianan arabera, sagardo classe bat edo bestia. Allora, a seconda di come si mischiano queste tre, varietà, queste tre grandi varietà, allora vengono dei tipi di sidra diversi. E, normalian iru, e, eh, iruti bat, iruti bat, iruti bat egiten da? Normalmente si fa di 3-1, 3-1, cioè un, un, un, un terzo. Baina gero bakoitzaren gustua, no? Ma poi ciascuno col proprio gusto, la propria mhm. eta gozuak eh Kuridoi sagardo gozuak bakarrik eh, normalian ematen dute eh, alkola. Eh, normalmente i dolci sono quelli che danno l'alcol, Azidoak ematen duna da txinparta edo bizitasuna. L'acido da invece la txinparta, cioè la, cosa frizzante o la cosa un po' viva. La fresco. la fresquez. Eta mikatzak emateguena da e, saboria, El amor, el odore, da l'odore, il sapore. Eta irakinaldi luziak eta... E, la posibilità cioè, di, di, di, e e la fermentazione lunga. Eta gero, sagardua eh, transparentia bihurtzia. E, el, el facto que poi la, la sidra diventa transparente. Eta ondo konservatzen. E, eh, konservaret behar. Bueno, baina hasingo gea. Alor, iniziaremo. Hemen dakau sagardua, oi sagarra. Qua abbiamo la mela. Italia, Austria, Alemania, Polonia, Inglaterra, no? Baina beti egiten da basatiekin, beti egiten da hauekin. Ma si fa sempre con le cose, eh, con, con la frutta selvatica, insomma. Eh, ez, da, ez daude eh, sagardo hobetuk, o klase hobiak, izango dute, eh, mejoratu, sagardo egiteko. Non ci sono, diciamo, altre mele che sono state sviluppate eh, per fare il sidro. Mhm e ci ha messo ora della Santana sghertata da Cantabrico. Quella, quel, quel, miglior, quel migliorare di, di, queste mele è successo nel Cantabrico, cioè nella vale. nord della penisola. Eta hor gertatu eh, da, e, gauza berezi batengatik eta da E questo è successo per un motivo? Bai, eta da or or eh, nastu dialako gure kultura kantabrikoa, zagardua oinarrizkoa izan dela. Perché lì si sono mischiate la, la, nostra cultura del, del cantabrico. Zagardua garrantzia izan zelako. E perché aveva questa Eta etorri zielako Arabia eta Juduak. E perché sono venuti gli Arabi e, e gli Ebrei. Eta Arabia che zuten eh, sistema che cioè, pazzecco, Diana mi hanno portato molti sistemi per, eh, per, per, eh, per eh, cioè, accertarsi per come si chiama due piante quando fai innestare per innestare ah. irrigazione irrigazione eh? ibridazioni, ibridazioni. E, y los judíos los sistemas de, de fermentazione, e eh, transporte, ebrei di sistemi di, di fermentazione, de? ¿eh? la trasporto, la barrica, de barrica. E da Ordunghero, Cantabrico Normandia. Allora dal Cantabrico poi è andato alla Normandia. De Normandia passa in Inghilterra. Passa in Inglaterra. E Inghilterra al Canada. E dall'Inghilterra in Canada. E luego Australia. Poi Australia, etc. Già eh, varietà speciali per la sidra. Eh, varietà particolari per, per la sidra. eh, Ordon, oaindikan ere Europa gustin, si Europa gustin sagar jo egiten da variedade basatik. Alora, hai cuasi tutta Europa ancora oggi si fa il sidro con con con con le varietà con le selvatiche eta eh, udariaz gain baita ere beste beste fruta batzuk eren astutegia. Egoltre la pera si mescolano anche altre frutte. Adibidez, il genere Sorbus, este che i italiani non le. Il genere Sorbus, non so come si. Come non Sorbo. non so. Sorbus. La Sorbo hay muchas Eh, especies. Va, o in fruta, las últimas. Mezcla fruta sí, mezcolando. Y nosotros vamos a mezclar la rosa canina. E noi mischieremo qua, per la prima volta, la rosa canina che abbiamo trovato ieri. Que será la, la sidra especial de, che sarà la, la, especial de speciale dell'azienda Le Rose. Ah, la specialità della rosa. Perché eh, ieri al Tusco insomma, lui l'ha vista e ha detto, ah però insomma, questo potrebbe essere interessante. Insomma. Eh, Sagarra aurretikan join, egin eh, la, la mela prima bisogna mm, schiacciarla, lui ha detto menarla. I, Buskatu egin behar da, bai, oxidatu egin behar oxidar. Eta azinak oso egiten El Il seme debe rimanere sempre intero. Ah. El seme es venenoso. Es, ven, venenoso. Tiene cianuro. ¿no? cianuro. Y es una parte e come a levarlo? No, intero. Es como cuando comes, entra entero y sale entero. Cuando mangi, entra y sale entero. Es una estrategia de la planta. Es una de la planta Para, para, para que los animales que comemos la fruta perché gli animali che mangiamo le frutte poi insomma li, li, li portiamo da sì, sì. Entonces la frutta si eh, come, però la semilla è venenosa. Cioè, ah. quindi si se tiene que quedar entera. Allora si deve rimanere intera. Por eso no se corta la manzana. Per questo non si taglia la mela. Se, ah, se aplaca. Ma si schiaccia. e deve iniziare a ossidarsi e a fermentare E deve iniziare a ossidarsi e a fermentare. e bueno, se agarra oso gogorra da... È molto dura quest'acqua concretamente eta jasotzen da, karo, hau jateko jaso da, Questo sta raccolto per mangiare. Ez da euneko eun helduta arbolean. Quindi ancora non è al 100% e matura nell'albero. A <laughs> Asagardo daiteko onena izango litzake zuaitzetik erori dana. Cioè l'ideale per, per fare eh. la sidra sarebbe che queste mele cadessero e si raccogliessero. Ah. Sagardo ona egiteko egiten dana, da, sagastia garbitu. Allora, quello che si fa, si prendono i meli e si, si, si, si puliscono quello che, che c'è già giù. Belarra moztu eta udaran erori usteldutakoak hori dana kendu. E, tagliare l'erba e tutti quelli che sono già marce si levano. Eta gero eroitzen hasten da. E quindi iniziano a cadere. Eta orduan inoiz ez da arboletik hartzen. Alba, non si prendono dall'albero albero. Orduan, se pasa amabost bai, pasatzen da. giorni si pasa, si prende. Eh, eta orduan ondo eldutakoa. Eta orduan ondo eldutakoa. fruta pena. organoleptikoa, orduan. Orduan, orduan, orduan, orduan, orduan, orduan, Ordon, hay que romper las últimas. Allora bisogna rompere le ultime. no ieri abbiamo fatto qua, insomma, tra Questo è un sistema del XIX secolo con una mejora del siglo XX, con una, con una cosa migliorata nel, XX. Baina sistema hau gea, eh, emeretzigarren mendekoa da leno, egurrezkoa izango zen, edo harri bat. Ma il sistema è quello comunque l'Ottocento prima probabilmente era o di legno, questo qui, o una, o una pietra. una pietra. Eh, sistema, Euskal Herrin sistema zarrenak egurrezkoa da, dena egurrezkoa da. Eh, en el Ikaizik Baski sistemi piontik izan otuk zoa dire, nio? Eh, eh la makina da etxe osua. E la makina ez tuta la casa, tuto dedikon da. Ez da etxia, bezik eta da, sagardo egiteko pabello industrial bat gero etxe bihurtzen da. Hori da no, Aha, non è una casa, ma una specie di, di, di cosa dove, dove si fa il sidro e poi accanto c'è la casa che diventa una casa. L'origine del caserío è una macchina da caserio. Allora, l'origine del caserío, cioè della casa di campagna lì, è in effetti una macchina per fare sidra. Eta gaur egun sagardo egiten da, ba, hemen ardua egiten duten bezala? Eh, oggigiorno si fa la, la sidra come qui si fa il, vino. Mm. erabiltzen sistema neumático, un sistema o sistema hidráulico, Ordu, teorian, honek emango du euneko irurogei e, eh, Eh, è uno dei lavori individuano. teoricamente questo dovrebbe dare il 60% di liquido, cioè di un chilo dovrebbe, dovremmo tirare fuori se bagno che devo esautensare a bordo. Ma non conosciamo questa mela e quindi vediamo cosa, Según la forza che damos. A seconda della forza che faremo. Eh, Ordone meningo da San Fatou Allora, è qua la cosa che faremo schiacciare. Allora bisogna mettere qua dentro.